Mnogim ljudima danas je mrtvo srce koji ajet u Kur'anu raznašavaju ili potiču ljude na razmišljanje ili imali ajeta koje je Muhammed alaih u učio ljudima i koji su ajeti. Nema sumnje da je učenje Kur'ana poticaj da se srca ožive. A srca se oživljavaju zikru Allahom, Allahovim spominjanjem. A najveće Allahovo ta'ala spominjanje jeste upravo njegov govor. I zato ćemo vidjeti da je od najvećih načina približavanja uzvišenom Allahu Đelešanu upravo učenje Kur'ana Kerima. Tu imamo jedan od Hababa gdje kaže približavajte se Allahu čime god i kako god i koliko god hoćete na propisan način, ali nećete mu se moći približiti ničim drugim kao što mu se možete približiti njegovim govorom. Dakle, Kur'an je taj kojim se oživljava ljudsko srce uputa, iman kada dođe u srce, onda takvo srce je živo. <clears throat> Kur'anski ajet kaže Ela bi zikri Allahi tatva innu kulub Zasigurno u spominjanju Allaha smiruju se srca. Imamo jedan vrlo važan princip u islamu koji je isto spomenut eh, u suratu Al-Anfal u ajetu koji je prije citiran gdje uzvišeni Allah kaže ja i jehledina amenu stajibu lillahi wa lir rasuli iza da'akum lima juhjikum wa'alamu o ljudi odaz, o, o vjernici odazovite se Allahu i njegovom poslaniku to je upotrebljen izraz istajibu ne eđivu samo odazovite se već odmah politajte da se odazovete Allahu i njegovom Rasulu kada vas pozovu ono što vas oživljava i znate da Allah ima uticaj En Allah jahulu bejna al mar'i wa qalbi ima uticaj između čovjeka i njegovog srca wa ennehu ilaihi tuhšarun i da ćete se njemu vratiti i da ćete njemu proživljeni biti e, Ulema kaže da je ovo jedna od najvećih prijetnji u Kur'anu to znači ako se čovjek ne odazove Allahu u njegovom Resulu, to znači da mu može biti i doći vrijeme da nešto sazna, ali ne mogne to uraditi. Da izgubi svoju tu volju, da izgubi nad kontrolu, da postane iz srca mrtvo. Pa kada kaže čovjeku, pa znaš li da te se to ne smije, znaš li da to islam zabranjuje najstrožiji, kaže znam, ali ne mogu ništa učiniti. Mrtvo srce više se ne odaziva.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 Zar nije došlo vrijeme onima koji vjeruju da njihova srca skrušeno skrušena budu prema Allahu prema njegovom zikru i onome što je objavljeno od istine ili i da njihova srca wala yakunu kelladine i da ne budu kao oni ima se vrijeme oduljilo pa su im srca postala kruta dakle to su ta srca koja su nemarna prema uzvišenom Allahu Đelešanu koja će gledati sahatima i sahatima utakmice zabavne programe i tako dalje i u tome osjeća užitak a doći na namaz ako dođe to je azab da se samo obavi da se kutariše kaže dakle živjeti sa islamom živjeti sa onim što je uzvišeni Allah Đelešanohu propisao. Da osjetiš ljepotu islamu, ko što Resul Ali Sadu Sam kaže, vođu'ilat kurratu ajni fi salah. I najveća radost i sreća mi je učinjena u namazu. Nije gledao što bi prije da klanja, što prije da se toga oslobodi. Već osjećao je uživanje, slast, ljepotu u razgovoru sa uzvišnjim Allahom Đelešanu. To je živo srce. To je imansko, muminsko srce. Ostalo to su ona srca koja kad čuje ne haje. A ako dođe do njega i sazna, neće po tome raditi. I zato čovjek se mora preispitivati stalno. Da ne zapusti svoje srce, da ne dođe u takvu situaciju da mu postane mrtvo, bezosjećajno. Kako da postigne da se vrati taj život u srce? Prvo zikru Allahom. li da sebe natjera da svoj nes natjera na ibadete. S početka nije lako. Ali gdje se postižu dereke, gdje se postižu posebni stepeni, postižu se upravo u teškoćama. Između ostalog, kesratul huta ili mesađid, ići se u džamiju, što više koraka da učiniš, da se što više grijeha izbriše i što više se vada upiše, u isbagu i, ali mekarih, i uzimati abdest u teškoćama. Studena voda, e, slomi šeitan u nogu. Uzmi pa uzme abdest, studenom vodom. Ustao na veće, e, da se ne razbudim, da ne uzmem abdest. uzeću ću i klanjeću. Jer hadis ali sad znam, kaže, čovjek koji god legne spavati, šeitan mu zaveže za njega tri čvora. Pa ako probudi i spomene uzvišenog Allaha. Bilo se kaže od zikra propisanog estagfira la ilaha illallah subhanallah odliježe se jedan čvor. Ako uzme abdes, odliježe se drugi. Ako klanja odliježe se treći. A ako prespava cijelu noć onda izutra ustane a šeitan mu se pomokne uho. Dakle, veliku čast od šeitana dobije. Zašto? Upravo zbog te svoje ljenosti i zbog svoga nemana prema zikru Allahu. Dakle, i uzvišnog Allaha Đelešanu. La je zalu lisanuke rakben min zikrila. Neka ti je stalno jezik u zikru Allahu. Stalno Allaha Đelešanu spominje. Zatim, ajeti i hadizi koji govori o džennetu i džehennemu. Da vidiš stvarnost toga što je pred tobom. Sutra nam svima treba sad na to mjesto gdje će biti ima fil dženneti o ima fil sa'i. Farikum fil dženneti o farikum fil sa'i. Ili u džennetu ili džehennem. Trećih ne ima ima jedna skupina koji su ashabu lara. To su ljudi koji će biti između dženeta i džehennema. Jedan period. Kojima su se izjednačila i dobra i loša djela. Pogledajmo koliko je precizan Allahov kantar, Allahov mizan. Nisu uradili bi jedno više dobro djelo da im pretegne, niti su više jedno loše da im pretegne. Da su rekli k od kulhu vallahu, to je deset sevaba. Kao jedan harf od kuhu Allahu da se rekli. Koliko je Allahovo precizno. I na će im Allah, inša Allah, prostio je u džennet. Dakle, vidimo iz ovoga svega da čovjek mora živjeti sa islamom. Ne živjeti od islama, nego za islam živjeti. I upravo to je značenje islama. Eslim, Allahu se predaj. Prije nego što nešto učiniš, gledaj, je li Allah ima zadovoljan, uradit ću ga. Nije neću. Ali nemoj gledati da imaš ti svoje ideje, svoje koncepcije i ciljeve, eh ja ću svoju vjeru ovako prilagoditi. Da koju godinu uzimam kamate, na koju godinu zakidam državu i ovako i onako, pa ću onda naći otići da se napijem zemzema i neću ni lagati ni ništa više. Ne može to tako biti. Može te Allah iskušat pa da ne dođe kašto. I zato ovim pitanjima ne smijemo se prema njima odnositi kao prema našem dunjaluku ne nego ovo je pitanje vjeri وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوَا ne uzimajte Allahove ajate, Allahovu vjeru za igru olahko shvatajući i tako dalje